8907 fatvo. Sha'bonning 15-kechasi, ya'ni baroat kechasi hukmi. Savol: Bir kitobda Sha'bon oyining 15-kechasi, xalq orasida baroat kechasi yoki Qandil kechasi nomi bilan tanilgan Sha'bon oyining 14-dan 15-o'tar kechasida qoyim bo'lish bid'at ekanini, boshqa bir manbada esa bu kuni roza tutish mustahab ekanini o'qidim. Bu borada qat'iy hukm qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Birinchidan, Sha'bon oyining yarmidagi kechada xalq orasida baroat kechasi yoki Qandir kechasi nomi bilan tanilgan Sha'bon oyining 14-dan 15-ga o'tar kechasida qoyim bo'lish Uning kunduzida ro'za tutish va uni muayyan ibodatlar bilan xoslab olish shariatda yo'q. Ikkinchidan, kim Sha'bon oyining yarmidagi kechada yilning boshqa kechalaridagi kabi qo'shimcha amal va ortiqcha harakatsiz uni biror bir narsa bilan xoslamagan holda qoyim bo'lishni istasa, buning zarari yo'q. Uchinchidan, kim Sha'bonning 15-kunini 13 va 14 kunlar bilan birga ayyomul biz, ya'ni hadisda kelgan oydin kechalardan sanab yoki 15-kun dushanba yoki payshanbaga to'g'ri kelib qolsa, shu sababli roza tutsa, buning ham zarari yo'q. Endi batafsil javobga o'tamiz. Birinchi masala. Sha'bon oyining 15-kechasining fazilati haqida hadis kelganmi? Shayx Ibn Jibrindan Sha'bon oyining 15-kechasida qoyim bo'lish hukmi haqida so'ralganda, U kishi shunday javob berdilar: Sha'bon oyining 15-kechasining fazilati haqida hatto Fazoilul a'mol amallar fazilati bo'lgani sababli amal qilishga yaroqli birorta ham sahih marfu hadis sobit bo'lmagan. Balki bu borada ba'zi tobeinlardan maqtu asarlar va to'qima yoki juda zaif bo'lgan hadislar kelgan. Bu rivoyatlar jaholat keng tarqalgan ko'plab mamlakatlarda mashhur bo'lib, u kunda ajallar yozilishi, umrlar ko'chirilishi va hokazo ishlar sodir bo'lishi aytiladi. Holbuki, bu kechada qoyim bo'lish, uning kunduzida roza tutish va uni muayyan ibodat bilan xoslash shariatda yo'q. Ilmsiz kishilardan ko'pchiligining bu ishni qilishi e'tiborga olinmaydi. Vallohu a'lam. Manba: Alloma Ibn Jibrinning Roza fiqhi va fatvolardan qimmatli to'plam kitobi. Ikkinchi masala Sha'bon oyining yarmidagi kecha, ya'ni Baroat kechasini ihyo qilish hukmi. Agar kishi Sha'bon oyining 15-kechasi, ya'ni Baroat kechasida yilning boshqa kechalaridagi kabi qo'shimcha amal va ortiqcha harakatsiz uni biror narsa bilan xoslanmagan holda qoyim bo'lishni istasa, buning zarari yo'q. Shuningdek, agar Sha'bonning 15-kunini 13 va 14-kunlar bilan birga hadisda kelgan ayyomul biz ya'ni oydin kechalardan bilib yoki 15 kun dushanba yoki payshanbaga to'g'ri kelib qolsa, shu sababli roza tutsa, agar sobit bo'lmagan qo'shimcha fazilat yoki boshqa ajrni maqsad qilmasa, buning zarari yo'q. Vallohu a'lam.